Ça n'est pas possible, il faut pas se raconter d'histoire. Ogei itzartze eta iru ureneko debate aberatzen ondutik argi agertu da ipagaldeko haute iritzia. Bordale akize, AHT behiaren proiektua ez dute onartu eta ondorioz dirustatzea ere ez. Pantsu atelie urruñako haute kontra bozkatu du. Berrezkoa zen eta gehiengo azkarrak bat eh, behar zela, eta hori lortu dugu, zen eta eguneko irurogoi marrak aurka bozkatu dute, guain eh, badakigu ez dugula eh, horako e, egitasburik nahi, eta beraz ez dugu finantziatuko. Alde egin dute berrogeita bat haute txik hauen artean Emanuel Altzuri bidarteko hau behar ezkoa ikusten du abiadura handiko treina gaurko azpi egiturak laguntzeko. Baizkonek kontane duren avan avec un réseau de voiries ou d'équipements publics qui serait donc figé à ce qu'il est aujourd'hui, alors qu'on voit que le problème essentiel de ce territoire, si ce n'est le logement, c'est bien la mobilité. Eta aldekoen argumentuetan autopista saturatua dela amak marmila kamioi pasten dira egunean, alen iria artiriburuko hauzapezak ez du sinesten argumentu hortan, hortarako ahatsetaren kontra egindu. du. Erten zuten, berreun trein pasatuko zirera Uh, bi mila eta hamagean eta zertan gira egun, urten buruan. Pasatzen dira, doi-doia berroi tren. Hein, eta hori uh, martxandizak eta, eta jenden uh, treinak uh, pasatuz. Hordian, zira, pentsaike saturatiak. Aldekoen artean, Sandrin Dervil, Angeluko eta Eskualdeko autetxia, elkargoaren erabaki horren ondotik zer pasako den errandigu. Bah maintenant, une fois que toutes les collectivités se sont prononcées, le résultat va remonter euh, au gouvernement et euh, les discussions vont se poursuivre pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue le projet ou est-ce que le projet s'arrête. Jakin orain arte eskatutako ogoita bost kolektibitateen gain, ogeita bi, atxeteren alde agertu direla.